hayırlısı olsun inşallah. Ee, ayağa kalkmak mak daha iyi inşallah ama e, sen bu konuyu onunla tartışma konusu yapma. Sen bildiğin kadarıyla ayağa kalkmak ancak yolcu kişilerden veya da e, görmediğin, uzaktan beni görmediğin kişilerden olabilir. Dayıp olabilir. Onlar karşılamak için o şu bu e, olabilir. Anlaşıldı mı ne istediğimi? Alimler bu şekilde cevazlandırıyorlar. Ama her kişi için ayağa kalkmak yani subhanallah. E, taban bizler burada sıkıntı biliyoruz. E, bu konularda. Hatta burada burada bile var yani bu konular. Yani insanlar arasında taban anlayacakları şekilde konuşmak gerekir. Hikmetli olarak onlara bir nasihat etmek gerekir diyorum ben.